Mateo on the beat. Estuve cualquier rato esperando su mensaje. Ahora con otra que comparto equipaje. Con ella tomo copa de más. Las pasamos acá, no me dejo llevar. Para que el deseo nada más. Me gusta con o sin ropita de revista, sola si me hace viajar como que me teletransporta. Siempre que la llamo, ella me contesta. Y ahora mismo yo le tengo una propuesta. Montate encima de mí, me arriba, no me así. Tanta gana que no te comportas, tú decides no hacer mi consta. Sigámonos comiéndonos, haciendo la diva <laughs> se me pone de espalda y no se quita. Yo conozco su debilidad, sé todo lo que le excita. Piensan hacer dinero, no solo se ejercita. Siempre todo lo hace bien, no hay nadie que le compita. luces, encima sin ropa en la cama. No quiero que Siempre que la llamo, ella me contesta. Y ahora mismo yo le tengo una propuesta. Póntate encima de mí, bailándome arriba, no me dejes así. Tanta gana que no te comportas. Tú decides nada más ser mi pons,